Eh, egiten dakiguna hori da, behaz hori eskaintzen dugu, eh, lehena izan zen 2000 eh, garen urtera pasatzeko izan ziren ekitaldi bereziak bai eta gu gomitatuak izan ginen kantuzak zerat, eta geroztik gu atxiki dugu beraz lehua, eta Beazkatatzen mm-hmm. dugu, oita ameka guziz, eguerdi aldean, e, hor izan eguerdi terditan, ateri balimada eginen dugu merkatuko aparkalekoan, libratu izan emaita autoritatik, leku nasaian egin nuen eta ukan dugu, zeren jendea initz edo zendakaria batzuk mm-hmm beren pesta horti gasten dute, behaz izkigu kendu behar hori, eta behar, da hori plantan egin, eta euria bada izan badugu katedraleko kalostrapea aterbe gisa, molde batez edo bestez, uh, dugu gure itzordua. Baionan kantuzeko Guillaume miligoienek aipatzen dauko ere, jantzien aldetik ere autu bat egintzela. Moda bat abietu zen, 2000 garen eh, urtean, eh, behaz ze, ze jantzi behar zen urte bukaerako, eta gu nola olen zerotik ateraia ginen, eta nola mm. dugun, madela dela udako jantzia eta neguko jantzia, gomitatzen dugu jendea etortzea olen zero jantzietan gandu zartzea guretzat. Ez duzue, tranquil gu baditugu eskurat eh, emaiteko eh, denen zatz. Ostegun untan emanada hitzordua, eta zer, gero, gaua zeta dena segitzeko edo bakotxak segitzen du nahi duen bezala? jatien aldegira, eh, aldeoztaik. zako <laughs> txauzen dugu eta nahi duena eta aldunaren egitera. Bo, ia erran, liburutua balimada eskuetan, pentsatzen dut, gero kantuzartzeko uh, eh, manera badela denentzat. Uh, Hori ere, tonuaren emaiteko molde bat, eta mm. zenako ez kantuarekin. Errazie, engoitik kantu horik bat ba, gogoz ere, liburutxo hori gabe? bata ez, alfertzen megira, eskutan duzula hiriburia, beti hirien eh. gaine eh, usen duzu, eh, zera, eta ara alfertzen gira, guio, arziein matzu sartzen dira, aleke emezortzi urtez, batzuk hasi ditugu. <laughs> Marian ezak, Guillaume Irigo jeni, zain ziren urte berriari buruzko bere desidak, galindazko? Ba, ez dain, aurtengoa bezain, baino txarragoa izan, alaz mm obea, eta mm alaz ona izan dadin urte hori, pentsatzuz e, eh, gutartean eri eta mm -hmm. gutari gugun direneri ere, zeren eh, oartu ira azken eh, demorako gertakari haundiekin, ez duela gaurek manatzen gure bizia, baina mhm. inguruko gauza askok ere, ordean inguruari ere behar dela pentsatu, hori gogoan lanian ari izan, eta lanian, eta bizi izan, mm. eta bon, personalki pentsaketa berezi bat izanen dut ongi denaldi, bere mm. gogoaren kontra, gure artean ere izan dite Egin ala laster, datoren urte honetan, biztunena, gauzak eh, egin ala ederrak egin ditzagun, bo baditugu zumaetitzu ordu, ez ditutu horaitik aipatuko, bena, ara, baditugu proiektuak, eta proiektuak izaitia beti lagungarri da entzina joiteko.